من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا Zahvala dragom gospodaru koji nas je počastio da budemo u njegovoj kući salavat i selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu koji nas je obavijestio da su najdraža mjesta uzvišenom gospodaru upravo ona mjesta gdje se on najviše spominja, to su, džamije. Na samom početku, braćo i sestre, zamolio bih vas da, onako kako smo uobičajili, sjetimo se dovom ili fatihom imama Buharići u hadijsku zbirku čitam. Ridan lila el fatih. posljednje poglavlje u knjizi o znanju. Znanje je kao što kaže Hazreti Alija bolje od imetka jer mi pokušavamo u svom životu da čuvamo imetak, a znanje je to koje čuva nas. I kazali smo da je najveće znanje koje čovjek može imati znanje o uzvišenom stvrtelju. I jedan od najvećih apsurda je da čovjek živi u ovom je svijetu, a nikada svoj razum ne počasti time da pojedi sa sofrije znanja o uzvišenom stvrti. I nekada mi na um pošto to je paralela koja je nama bliska. Kako sutra izaći pred uzvišenog gospodara, a onaj dar koji nam je on dao, a to je ovaj razum, nismo upotrijebili da o njemu razmišljamo. I ovo srce koji nas je gospodar počastio, nije zavolilo njega, a a on ti je sve dao. Tebi kao čovjeku teško je kada ideš prodavnicom i kupujete ti Hanuma ili ti neki prijatelj tvoj stavljate i onda kaže pa jesi ti kaže ponio novčani kaže nisam, kaže nisam nija. I razmišljaš kako ćeš izaći. Jel, kako ćeš doći na kasu, a još izađete na kasu i tako ti se desi. Zamisli, ne do Bog, dođeš pred gospodara, dođeš pred stvortelja, pred onoga koji ti je sve dao, a ništa pri sebi nemaš. I zato je jedan od osnovnih principa učenja istinske vjere Islama jeste da čovjek uvijek na prvom mjestu stavlja svoga gospodara. Onda mu Allah dragi otvara, otvara u, u relacijama. I zato su ljudi govorili nisam Allahu neposluhu činio, neki grije, a da nisam vidio trag toga čak i na porodici svojoj. Pazi, njeno srce i njegovo srce je u rukama gospodara ti kad učiniš neki grije, Allah dragi samo okreni njegovo ili njeno srce od tebi. Jer ti si prema onome u čijoj ruci sve počinio grije. Na tom putu vrlo je bitno znati šta su prava i šta su obaveze. I uvijek prvo pitati za svoje obaveze pa onda za svoja prava. Danas, nažalost, mi uglavnom pitamo odmah šta je moje pravo, šta meni tu pripada. Kad dođe do toga šta je tvoje pravo, odmah se zapita koliko si ti ispunio ono što je tvoja, što je tvoja obaveza. Da bi to čovjek znao, pomaže nam ovo, ovo pitanje. Upravo ovo poglavlje koje čitamo, kaže Imam Buharija, babu zikri la ilmi wal futja fil poglavlje, spominjanje znanja i fetvi rješenja u džami. Vrlo je bitno da ove kuće koje je dragi gospodar nama dao i njih lhamdla samo u ovoj našoj čarši na desetine. Ne budu samo mjesta gdje se nama zobavi i izađe se. Porazgovarajte. Šta više, juče mi govori jedan drag insan, vraćamo se sakšama, kaže, znaš zašto mi je teško u ovoj džami klanjati, Ja kažem, zašto? Pa kaže, niko ni sa da sjedne da malo progovori. Pa nije problem sjediti i zikri poslije farza, nije problem. Ali sačka da se sve završi, sjedi sa džematlijama, upoznaj se. Pitaj ga kako je zdrav. Pa zamisli, ne Bog Allah ti dadne takvo iskušenje da na sudnjem dan te upita bio sam robe moj bolestan, a nisi me posjetio. Vi znate da će gospodar, ima hadis Rasulullah, pitati svoga roba, bio sam bolestan, nisi me posjetio. Kaže, gospodaru, za ti se razbolit možeš. Ne, ne, moj rob taj taj je bio bolestan, a ti ga nisi posjetio. Čuvajte, između ostalog, čuvajte džemat kroz komunikaciju u džematu ova, ovo poglavlje govori znanje se mora prenositi u džamijama. Kada se znanje izvadi iz džamije i kada bude samo na drugim mjestima, onda postepeno se iz tih mjesta istira. Jer na onom mjestu gdje je najprirodnije da bude, i znanje o gospodaru, i znanje o njegovoj vjeri, i znanje, alhamdulillah, o njegovim stvorenjima. Ja sam presretan kad znam da u ovoj čarši ima ljudi koji daju instrukcije djeci iz matematike u džamiju. Zašto? Da bi vezali djecu za taj ambijent džami. Da je to normalan, prirodan ambijent. Ambijent gdje nema nikakvog, gleda ove ljepote, mi svi sjedimo, čovjek može jedne prilike, Allahem dragom, iznosi nam čovjek čaj. Ovako u džami izmeti i kaže, subhanallah, kaže, znate li ko je on? Kaže, profesor, doktor, šef katedre za nuklearnu fiziku na tom i tom univerzitetu. Šta je ambijent džami? Čovjek koji je možda akademik koji sjedi sluša, druži se. Džamija je to. I zbog toga prva možda poruka u samom naslovu jeste nemojte da mi istjerujemo znanje iz džamije. Vi pogledajte džamije, analizirajte. Sada da nam kažu, slušajte, od ovog trenutka nema više nema više predavanja po džamijama, samo najavljena predavanja u općini. Morate registrovati da hoćete da držite predavanje. I ako je načelnik iz ove ili one partije, onda možda ćeš morati preseliti se u drugu općinu. Vjerujte, ljudi bi možda plakali, ali pogledajte, prošte džamijama, gdje ima barem 10 minuta pred džumu neki vas. Pa ja razumijem, treba požuriti sa hudbom, ljudi su došli s poslo ali pusti 10 minuta po pa onaj, kome, onaj ko ima vremena doći 10 minuta prije 12 ili 10 minuta prije 1 sat i poslušati nešto u islamu, poslušati neki propis. Nemoj da hudba bude 25-30 minuta, ljudi žuri, ti vidiš ljudi kao na iglam. Zašto? Po, s posla je morao on izaći ona, da bi obavio tuđu. Džamija mora zaista vratiti ono što je bila ranije. I tek kada mi počnemo to postepeno, halka hadisa je samo jedan mali korak u tom pravcu. Vratite svoja druženja. Resulullah sallallahu alaihi pogledajte mudrosti, je čak rekao, neka vaše vjenčanja budu u džamijama. Zašto? Nek to bude centar dešavanja. Vi, alhamdulillah, kad nekada odete na zapad, stvarno se ja postidim. Ja se postidim da nekada u, muslimanskim i u islamskim centrima na zapadu imate više nego ovdje u matici u domovini. Pa imate pratjeće sadržaje u žami. Mene nekada stid ovoga silnoga plaća za vjerom, a znam da nemamo Haman, Haman jedno mjesto nemamo da čovjek, da mladić i, djevojka, musliman i muslimanka mogu izaći na to mjesto da, da znaju. To naprste jedne ruke moćna broja. U čitavoj čarši. A zar to nije najbolje da bude u žamiju? Zar nije najbolje da igralište bude u žabi? Zar nije najbolje da sadržaje koje želimo da, da, da okupljaju ljude da budu u žabi? I zbog toga ovo poglavlje nas tome uči. Nemojte dozvoliti da znanje i pitanje o životnim problemima u, kroz život se na najrazličitija iskušenja čovjek ne ilazi. Vjerujte mi, jedan mi je dobar ahbab rekao kad je preselila njemu, mati mu preselila, kaže Allah mi kaže da nije vjeruje čovjek poludio. Pazi, da nije čvrstog uvjerenja da je naš život i naša smrt po Božijem određenju. Insan bi poludio. I vi znate da zemlje gdje imate materijalno obilje, pate od toga, pate masovno od depresije. Zašto? Pa zar nije gospodar rekao, ela bi zikri lahi tatme Zaista se kroz šta smiruju srca. Možeš otići u kupovinu, možeš otići na izda. Zaista se kroz pominjanje Allaha srce smiri. Pa kad spominješ, kažeš la ilaha illallah. Pa kad, onaj ko je, subhanallah, ko je siromašan, sretan je zato što ima la ilaha illallah. Što ima, nema Boga osim jednog jedinog. A onaj ko je najmučniji, ako nema la ilaha illallah, nesretan. Počne razmišljati o hiljadu problema sa kojima bi se mogao, mogao susresti. Jer ne vjeruje u la ilaha illallah. Ne vjeruje u to da od svakog njegovog problema, bez obzira koliko se on učinio velikim, kada uđeš u namaz i kada kažeš Allahu Ekber, Allah je najveći, ti potirješ u svome srcu veličinu svakoga problema mimo jednoga odnosa. Ta jedan odnos ti rješava problem. I zato Ulema kaže blago onome ko ima jednu brigu. Kaže on nema briga. Znači ko ima jednu brigu, ja želim da sa mnom moj stvrtelj bude zadovoljan kroz bračni, porodični odnos, kroz odnos prema djeci, kroz odnos prema babima, prema prijateljima, kroz odnos na, na, na radnom mjestu. Ja ću nastojati da sa mnom bude moj gospodar zadovoljan. Onda će on dat, da će ljudska srca kazati pa vidi ovaj zaista gleda da nama ne učini nepravdu, gleda da nam izađe u susret, gleda da bude čestit prema nam, onda ćete i ljudi voliti. Jer subhanallah, Muhammeda sallallahu alaihi ve oni koji nisu vjerovali u njega, nisu vjerovali da je on posljednji Boži poslanik. Oni su ostavljali kod njega svoje dragocjenosti. I vi znate prilikom Hidžre, Muhammed a.s. je morao izaći iz Meke i bilo je planirano ubijstvo da ga ubiju, atentat na njega. Šta je ostavio? Ostavio Hazreti Aliju da, da vrati one, on, ona, one povjerene stvari koje su kod njega bio Ne može, kaže Resulullah, vjernik voli i vjernika se voli. Zapitaj se ako te ne vole oni koji su čestiti to onda ima neki, neki problem kod tebi. u tvom razumijevanju vjer. Nekada Hanuma ne voli muža, ili muž ne voli Hanum, a jedno i drugo, jedno i drugo Allahu na seždu pade. Moraju se dobro zapitati kakva je ta sežda. Je to istinska sežda? Je li ti zaista onaj koji prizna da mu je gospodar dao skl življenja sa kojim on treba živjeti? Ovo poglavlje sadrži samo jedan hadis. Haddesena kutebet ibn Sa'id, kala haddesena Lejs ibn Sa'id, Prenio nam je kutebe ibn Said od Lejs ibn Sada, kala hadesana Nafija Mevla, Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab. Prenio nam je Nafija sluga Abdullaha ibn Omera ibn Hataba od Abdullaha ibn Omera enne ređulen kame fil da jedan čovjek ustao u džami fakale i pitao samo ovdje da spomenem jednu stvar subhanallah kad sam spomenuo nafija štičenika ovaj Abdullaha ibn Omera vi znate kako je Islam oslobodio ljudski duh i vi znate, prošli put smo spominjali od izreka Hazreti Ali je jeste, Allah dragi, Bog dragi ti je dao da, da si slobodan. Nemoj zato nikome drugom osim njemu biti rob. Čim se čovjek nečemu podredi, čim mu je nešto nezamjenjivo u životu, mimo onoga što je najbitniji, on onda se tome podredi. Ovaj nafje, znači, koji je bio štićenik Abdullaha ibn Omera, Allah dragi je toliko uzdigo ljude. On je bio rob, Abdullaha ibn Omera i Abdullah ibn Omer ga oslobodi. I Salim i Nafije, Salim je sin Abdullaha, a Nafije je oslobođeni rob. Obojica su učenici Hazreti Abdullaha ibn Omera. E sad zamisli veličine Islama da kažu da je Nafije prešao sina od Hazreti Abdullaha. Abdullah ibn Omer znate velikan, učenjak. Ima čovjeka koji, koji je rob njegov bio, kupio ga na pijaci, kako je to bilo tada u ta doba, i oslobodio ga. I tako ga poučavao i tretirao da je taj nafija prešao njegovog sina Salima u znanju. Zamisli veličine. I to, veličina Islama upravo u tome. Da je Allah, dragi, dao da ljudi koji su bili robovi, da su postali prvaci. Subhana. To mi nam dok sam čitao ovaj, ovaj sened. Sened, mi smo rekli, znate, sened je niz ljudi preko kojih smo mi povezani za određeni tekst. Sened je niz, pazite, karakteristika muslimana i muslimanke jeste da oni ne samo da imaju svoj sened do Muhameda sallallahu alaihi nego preko Muhameda sallallahu alaihi imaju svoj sened, svoj niz, do kojeg čovjek? Do Adem alaihi I veličina Islama je da je to vjera svih poslanika. Ona u prijevodu, jel, znači predanost. Onaj ko se gospodaru predao, ko je rekao ja u tebe vjerujem, on je, on je musliman. E sada opisuje nam Hazret Abdullah ibn Omer šta se desilo da je neki čovjek ustao u džami i pitao Ja Resulallah, Boži poslanić min ejne na ennu hille. Odakle nam naređuješ da nijet za hađ, odnosno talbiju počnemo učiti. Vi znate da ima naše hađe primjer radi idu na, na, dva načina. Idu avionom, idu kopnom. I onda oni koji idu kopnom, tačno ima mjesto odakle počnu oblači hrame i počnu govoriti lebejk Allahume lebejk čime obznanjuju nakon nijeta da su krenuli obaviti hađu I sada ovaj, ovaj čovjek je ustao i pitao Božijeg poslanika sallallahu alaihi odakle bi mi trebali onaj početi jel, sa hađskim obredima kroz nijet i ono što ide. Fa kale Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, pa je Rasulullah rekao, juhillu ehlu Medineti min zil hulejfe. Kaže, stanovnici Medine će, kaže, počet za nijet hađ obući hrame i počet govorit lebejk Allahuma lebejk, kaže, od zul hulejfe. Wa juhillu ehlu šam min al džuhfe. A oni koji dolazi iz Šama, to su slučaj sa našim hađijama, kaže će od džuhfe, oni koji su od Nežda od Karena. Znači, tri različita mjesta odakle, zavisi odakle čovjek dolazi. Da li dolazi iz Medine, dolazi iz Šama ili dolazi iz Nežda. Omer, ibn Jezu umune, kaže Ibn Omer, a oni tvrde da je Resulullah s.a.v. rekao i neka stanovnici Jemena od Jelemlema, mjesta jednoga koje je od, od Jemena prema, prema časnoj Mek, neka oni odatle obuku i hrame i zanijete hađi počnu sa talbijama. Vokan ibn Umar je kula. Ibn Umar kaže, a ja to nisam čuo od Resulullaha tom prilikom da je rekao. Sad sam ja uzeo map ovaj, ovih mikata. I zanimljivo je, kaže Resulullah za stanovnike Medine od Zulhulejfe. Zulhulejfa je neki 40 km, 30-40 km od, od Medine. 427 km je od trenutka kada oni zanijete hađ jel, i obuku i rame do Mekke. Nikad ovih stanovnika šana je 204 km udaljen od Mekke. I subhanallah, možda je glavna poruka večeras da ovo, ovo, znači što je vezano za ibadete, za obrede, treba da nas nauči da bilo koja situacija u koju mi ulazimo iziskuje pripremu. Allah dragi je dao kad krećeš iz Medine 420 km prije ti se trebaš početi pripremati za, za Meku. I možda je danas najveći problem nas muslimana što se ne pripremamo za one situacije u koje ćemo mi ulaziti. Uvijek ono u što uđemo dođe nama kao jedno iznenađenje. I u principu kada to dođe, vrlo je teško se iznijeti sa situacijom koja je nova. Meni, kad sam gledao ovaj Mikatovo, se zove Mikat, mjesto dakle se obuče hram za nijeti hađu. Ja kažem, subhanallah, pa što nisu mogli neki 50 km prije Mekke, jel, obući hrame i krenu. Ne subhanallah, da i gospodar odgaja 425 km. Evo sada autobusom je to 4-5 sati. Evo da autobusom ideš. A ne ona doba kako je trebalo. I zato mi naumpadne ono što bih volio da mi oživimo kod nas. Molim vas, braće i sestre, vi čitate iz života Resulullaha sallallahu alaihi Čitajte kako je on odgajao tu prvu generaciju muslimana. Mene je sramota kada kažem da u mom životu nije prisutan metod Resulullaha sallallahu alaihi wasallam u odgoju pojedinca. Braćo i sestre, svi oni koji su uz Resulullaha primili islam, oni su se odgajali noćnim namazom. Svima im je bila obaveza poslije ostalo Resulullahu, a njima je postala na fil. Zašto? Jer u tim trenucima, kada smo ovdje nakšali, evo sada, ako Bog da i na tu smo sa džematom. Ali razvija tu posebnost. Taj metod odgoja koji je Resulullah imao. I niko od onih muslimana, i to je vrlo bitno, koje je Resulullah s.a.v. tako odgajao, trenutka jednog nije posustaju u svojoj vjeri ili bio od onih koji, koji imaju sumnje. Taj odgoj je nešto što nama zaista nedostaje. Ako se počnemo baviti time i ako budemo se onaj da kažem, skoncentrisali, da odgojimo ljude koji će biti u stanju nositi vjeru sa ponašanjem Resulullah sallallahu Tada ćemo uspjeti vjeru prezentirati, pokazati ljudima. Nemojmo dozvoliti da nosimo vjeru sa nekim drugim, sa nekim drugim načinom. Nemojte da nosimo vjeru sa Ebu Džehlovim moralom i njegovom etikom, sa njegovom osorošću. Islam zahtjeva da ga nosiš onako kako su ga nosili pegamberi. Ja ne mogu nikada da se prestanem čuditi ajetu u kojem gospodar kaže فَبِمَا رَحْمَةٍ min اللَّهِ لِنْتَ Kaže, o Muhammede, Allahovom milošću, ti si prema njima bio blag. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Da si o Muhammede prema njima bio osoran, da si prema njima bio grub, a subhanallah kaže niko nije vidio Resulullaha da ga nije poštovo, niko se sa njim nije družio, a da ga nije zavolio. Zamisli kakva je to ličnost bila. Kaže Allahovo miloš ti si o Muhammede prema njima blag. A da si bio osor i grub, koji bi rezultat bio, kaže gospodar, len min haulik. Zaista bi oni, o Muhammede, otišli od tebi. Nemojte da se dozvoli, ja sam svojim očima gledao i kako vrijeme bude prolazilo, vi mlađi ćete vidjeti. Da ljudi budu u sebe, da njihova djeca ne vole islam. Svojom osorošću, svojom grubošću, svojim odnosom mimo onoga što je Resulullah ostavio. Dijete njegovo voli drugo više nego što voli svoj. Babo na namaz i to vi vidite. Masovno maci pokrivena kćerka pored nje nije. Masovno vidite. Zašto? Zar ona nije mogla tu kap ljubavi prema čestitom odjevanju prenijeti na svoju kćerku? Šta je to udalje? Vrlo bitna stvar. Vrlo bitna poruka. Kada gledam ove kat i mjesta odakle se hađ obavljaju odakle se počinje obavljati hađ uvijek razmišljajte o tome da svaka životna situacija iziskuje pripremu. da se zavuče 3, 4, 6 mjeseci nema Kaže imam utakmicu, imam meč. Mi imamo dva mjeseca do mjeseca Ramazana. Ja vas pitam, Allaha vam dragu ja gledam u sebe, ja za sebe kažem da ja nisam. Jesam li se išta počeo spremati za Ramazan? Jesmo se mi kod društvo počeli išta spremati za Ramazan? A koliko je udaljena Medina od Mekke? Dva mjeseca. Kada bi se prije tri mjeseca počeli spremati. Pa da, ako Bog da procvjeta, da zamiriše Bosna Ramazanom, da ljudi čak koji su nemuslimani dožive, ovo, ovo, je, ovo je velik mjesec. Gledaj kako ga doživljavaju. Očekujemo pobjedu, a nismo se pripremili. Kao što kaže arapski pjesnik, Tarđun neđate volem Tesluk Mesalike, kaže ti se nadaš spasu, a nisi, nisi krenuo putevima koji vode spas. Kaže, tražiš da lađa po suhome plovi. Ne može. Treba ti more. Ono što bih vas zamolio, dva mjeseca do mjeseca Ramazana, Hafiz zamar mi je neke detalje, već onaj, govorili smo šta bi trebalo, ako Bog da uz Ramazan. Molim vas, razmišljajte, razmišljajte kako, evo dva mjeseca, kako mi možemo uz Božiju pomoći da mjesec Ramazan ljudi u Bosni i Hercegovini osjete drugačije. Meni, meni, je puno srce kada dođem, kada vidim na tabačkom, na stranci, dvije tone i stotinu koliko kilograma skuplja se hrani. Imamo cilj još otprilike osam puta imamo do, do, do mjeseca Ramazana. Meni je cilj uz Božiju pomoć da skupimo barem tri tone i da kažemo da smo, alhamdulillah, skupili tri tone hrane i dali onima koji su siromašni. I da nam bude na pamet onaj hadis Rasulullah tako mi Allaha ne vjeruje tako mi Allaha ne vjeruje da ništa nemaš nego tu, izreku Rasulullah kao potvrdu da je on Boži poslanik dovoljno tako mi Allaha ne vjeruje kažu ko? kaže onaj čiji komšija nije siguran od njegovoga zla kaže tako mi Allaha ne vjeruje onaj koji zanoći sit a komšija mu glava da ništa drugo nemaš. To se vidi, vidi se ono što je božanska poruka. Alhamdulillah, dragi gospodar dao da se to. I uvijek je bitna, molim vas, zaboravite na pobjede koje neko drugi izvojevao. Vi imate svoje. Hajmo mi da imamo svoje pobjede. Mi možemo čitav život potrošiti da se ponosimo i dičimo pobjedama, što kaže jedan mislac, promjena u umetu će početi kada se prestanemo hvaliti bitkama koje mi nismo vodili. I kada počnemo kada prestanemo spominjati one, kaže, uspjehe s kojima mi nemamo ništa. Šta je to naš uspjeh? Ja vas molim, dva mjeseca je pred mjesec Ramazan. Pokušajte da se za ovaj mjesec vi lično spremite, imaj svoj program za Ramazan, reci uradit ću ovo, ovo, ovo, ovo mi je u plan planirajte. Resulullah sallallahu alaihi sallam je sve što je radio planirao. Mi, mi danas, ako hoćemo da krenemo naprijed, ako hoćemo da vrijednosti krenu, pa ljudi Boži, mi imamo sada situaciju, možda vi koji mladijeći djevojke naše se ne uzmaju, ne, onaj, ne žene se i ne udaju. I oni koji se ožene i koji udaju, teže je rod jedno dijete nego, nego planinu onaj prokop. To je činjenica. Imamo, imamo probleme koji su vrlo teški. Kako se sa njim iznijeti? Mi kažemo, mi volimo da se mladići djevojke upoznaju, da se, ako Bog da, ožene i udaju, a ništa nismo uradili da im pomognemo da to uradi. Šta smo evo kao društvo uradili da im pomognemo? Kao musliman, kao umet Mohameda. Šta smo uradili da kažem, hajde ih, hajde ih sačuvamo od Hajde im damo taj pripremni put, da, da, da napravimo predbračno savjetovalište, pa da znaju kad uđu u brak, da tu ima i problema, valja se nosto i bade da se nazistim. Bitno je, molim vas, ova mala pobjeda, što je ova, ova pomoć koju vi, ne pomoć, nego redovna sadak, to je mala pobjeda. Vjerujte mi, ona počiva na čemu? Počiva na povjerenju vašem da je to hajr, da je to dobro i da ćemo mi to zajedno uraditi. Kada budemo tako počeli razmišljati, Allaha mi dragog i najkrupniji problem mogu se riješiti. Bez povjerenja i bez zajedničkog djelovanja na hajratima nema, ne možemo krenuti. Jer je gospodar rekao وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَ Sarađujte u dobročinstvu i svijesti o Allahu. Kako? Mimo, mimo ovoga što radi. Ja molim gospodara da nas pomogne da svako dobro u kojem poč, koje počnemo čim da u njemu ustrajemo. Jer je Resulullah rekao da je Allahu najdraže dijelo koje? Ono u kojem se ustraje. Ja molim Allaha da nas počasti. I to imajte na umu. Da se pripremamo prije. Prije Ramazana za Ramazan. Pa kad nam taj musafir ako Bog da dođe. I evo večeras imate ako Bog da priliku. U Carevoj džami ima večer Kur'ana. Sada kada proučimo dovu, otiđite malo, poslušajte Kur'an, poslušajte Musa. Pripremajmo se. Ramazan je mjesec Kur'an. Molim vas, iskoristimo ova dva mjeseca da se pripremimo ako Bog da za, za mjesec Ramazan. Da nas gospodar počasti ako Bog da, to učinimo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى Hvala gospodaru na njegovim blagodatima. Gospodaru počasti nas da blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje. Gospodaru zaštiti nas od dana kada ćemo blagodat spoznati samo zato što smo izgubili. Gospodar počasti naša srca da tebe voli. Gospodar naša, počasti naše ruke da za tvoju vjeru radi. Gospodaru naš, počasti naše jezike da samo dobro govori. Gospodaru naš sačuvaj nas od svakoga zla. Gospodar, naš sačuvaj umet Muhameda od svakoga zla. Gospodar počasti nas da se pripremamo za u mubarek dane koje si ti nam odredio. Gospodar naš počasti nas da se sa tvojom knjigom družimo. Počasti nas da se sa hadisima tvoga pegambera družimo. Počasti nas da se volimo iskreno kao ljudi i braća. Gospodar sačuvaj nas od svakoga zla. Gospodar naš molimo te da nas počastiš proživljenjem u društvu velikana Muhammeda sallallahu alaihi Gospodar naš počasti nas njegovim društvom na sudnjem danu. Gospodar naš sačuvaj nas svakoga zla. Gospodar naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ pa te molimo da naša dobra djela ne odbiješ. Gospodar naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš pa te molimo da naša dobra djela primiš. Gospodar molimo te svako dobro koje su od tebe molili tvoji poslanici gospodaru naš, utječemo se kod tebe od svakoga zla od kojeg su utočište molili tvoji poslanice. Gospodar, počasti nas da tebe volimo i da volimo one koji tebe voli i da se družimo s onim koji tebe voli i da budemo uvijek u društvu onih koji tebe voli. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun. Assalamu wa